Tai kągi, labai malonu matyti tiek daug mūsų, pakankamai nemažai. Tema iš tikrųjų, kuo toliau, to labiau mane įtraukia šitą temą apie <clears throat> energetinį vampirizmą. Iš tikrųjų, apima teisingą bendravimą. Čia yra energetinis vampirizmas santykiuose, kažkaip pavadinau, bet santykiai čia yra plačia ta žodžio prasme, tai yra pirmiausia patys su savim, kaip mes bendraujam, kaip su kitais šalia esančiais žmonėmis. Taip pat ir su egregorais, su kolektyvais, su stichijom, tai yra plačia ta žodžio prasme ir su Dievu, taip, su kurėju, su savo dvasios vedliais vat, apims. Ir energetinis vampirizmas tai yra iš tikrųjų bet koks neteisingas bendravimas. Bet koks neharmoningas, neteisingas bendravimas yra susijęs su energetiniu vampirizmu. Kadangi jau paskaitų yra nemažai, čia buvę, kas turbūt gal klausyt per internetą, kai kas iš čia esančių, tai kažką gal, galbūt kartosis, nes vis nauji žmonės nori, o aš negaliu, aš turiu at, pakartoti, todėl visada būna šiek tiek pakartojimai, tokie pasikartojimai. Mm, ir mes praeitą kartą kalbėjom, mm, labai gaila, kad neįsirašyt paskaita. Iš tikrųjų, e, jau antra paskaita neįsirašo <laughs> apie energetinį vampirizmą. O taip, turbūt taip turi būti. Mm, išbando mane, kaip aš reaguoju, priimu. Bet e, kas e, praeitą kartą, apie ką mes kalbėjom, aš dar šiek tiek priminsiu, kad e, žmogus turi pasirinkimą santykiuose užimti tris padėtis. Tai yra pirma padėtis donoras. Donoras. Taip. Antra padėtis vampyras. Ta prasme, čia mūsų temoje, terminologija mūsų seminaro temoje. Ir trečia, tai yra auka. ir e, normalus žmogus, žmogus visada yra donoras. Jis visada tas, kuris dalinasi. Čia kaip yra m, mm, internete, čia buvo tokia, plito ten per Facebooką tokia kaip filmukas toks, žinai, rodo pragarą. Sėdi žmonės aplink puodą ir turi tokius ilgus šaukštus. Ir kiekvienas bando pas, pa, pavalgyti, bet su kitų galų numuša tą kitą, reiškia, ten visi <laughs> aplink, reiškia, daužosi, vienu žodžiu, viens kitą kliūdą, apsipila, vienu žodžiu, ant savęs tą karštą sriubą ir kiekvienas už save kovoja. Po to rodo rojų. Irgi, reiškia, nieko nesiskiria ten. Puodas centre, reiškia, ir aplinkui sėdi žmonės, tačiau ilgi kotai tokie, tu šaukštų ir vienas pasėmė, reiškia, kitam duoda, kitas kitam, reiškia, ir visi taip gražiai val, <laughs> viens kitą val, valgydindami valgo, visi sotus. Labai gerai iliustruota sąmonė. Donoras yra tas, kuris duoda. Reiškia, tu duodi, reiškia, ir tu ir gauni. Tai yra tokia yra visatos, sakykime, struktūra, harmoningos visatos struktūra. Kažkuriame etape žmogus vienas pagalvoja, o aš apie save išsigando, kad jam kažko mažiau teks ir jis pradėjo apie save galvoti ir pradėjo kitus kliudyti ir gavosi, kad peštinės. Tai va, kuo skiriasi, vat, čia yra pragaras, gyvenimas pragare, auka vampyras reiškia, čia aktyvus, čia pasyvus. Ir donoras tai yra visa kita sąmonės būsena. Ir žmonės, kurie eina savęs pažinimo keliu, nesvarbu kokiu, jie visi tampa donorais. Tai reiškia, kas yra donoras? Tas, kuris duoda, tas, kuris turi ką dalintis, tas, kuris kaupia energiją ir ją dalinasi. Tai vad, e, nu, sakykime, dangiška bū, sąmonės būsena. Dangiška būsena. Čia pragariška būsena, o čia dangiška būsena. Ir aišku, vampyrai, jie, jie maitinasi šiaip aukomis, tačiau aukų energetika jiems ne visada labai skatni šiaip. Energetinis vampyras visada nori donorą numušti. Donoro <laughs> energija skanesnė jam. Ir jeigu jis sugeba donorą užkabinti. Reiškia, tai jis ir labai gerą gauna maitinimą ir jis laimingas. Nu, bet tai čia va santykiai. Taigi, apie tai mes praeitą kartą kalbėjom. Ta reikia žinoti, kad mes, reiškia, visi siekime, sveikas žmogus yra donoras, Sergantis žmogus yra vampyras. Dabar ką reikia žinoti, dar tokį, tokį dalyką, kad e, netgi e, žmogus, saksim, kuris siekia dvasingumą, tarkim, nu, gimsta žmogus ir jis atsineša praeitų gyvenimo įdirbį. Nu, pavyzdžiui, jo horoskopą, jeigu mes pasižiūrėsim, ten yra, matosi, reiškia, e, bloga karma ir gera karma, ir ten neutrali karma. Tačiau žmogus, sakykime, ką jis pasirinks? Ar jis pasirinks e, darbo su savim kelią, tai reiškia, jis pradirba, e, pradirba e, blogą karmą, ją padaro savo jėga, gerom kažkokiam tai savybėm ir panaudoja gerą karmą kad pasidalins su kitais, padėt kitiems. Šitą kelią. Arba renkasi nedarbo su savim kelią. Tai yra, sakykime, žmogus, kuris turi padaryti pasirinkimą. Arba jis sieks tapti pilnu, sveiku žmogumi, ar jis ne pasirenka aukos arba energetinio vampir, vampirizmo kelią. Kiek tokių žmonių yra, kurie nenori jokio pasirinkimo padaryti? Žmogus visada turi padaryti pasirinkimą. Pirmiausia, jis turi padaryti pasirinkimą tarp savęs. Ką aš savie palaikau? Savo vidinę tamsą nu, vat, įdas ar vat, tas savo trūkumus, ar aš palaikau savo vidinę šviesą, tai yra geras kažkokias savybės. Dora, darybės. Pavyzdžiui, mūsų tautos gimne yra aiškiai nurodytas lektorius mūsų tautos kilimo. Tai yra visi lietuviai renkasi aplamai gimę. Tik iš tikrųjų kokia didelė yra jėga, kad mūsų tautoje gimė žmonės iš karto gauna vektorių. Mūsų tautos vektorius yra Lietuvos gimnas. Tai yra į darybės nukreipia visus, bet žmogus gali, visgi turi laisvą valią, nedarydamas pasirinkimo, plaukdamas pasroviui, panyra į tą gyvenimą, auka vampyras ir, kaip verslininkai sako, kova už buvį. Tai yra energetinio vampirizmo sąmonės e, buvis yra kova už buvį, kova, kas išgyvens, kas ką kažkaip apgaus ir taip toliau, ir taip toliau. Tai yra aš laimiu, tu pralaimi. Arba mes abu pralaimim irgi yra toks. Ir tu pralaimi, ir aš, aš pralaimi, dar į tave paskui nutemsiu. Kaip čia irgi tas dar vienas anegdotas apie, apie pragarą yra. Nu, apie tos pragarus kažkodėl. <laughs> Anegdotai. Reiškia, yra pragaras, velniai stovi, reiškia, prie puodų, kur, kur žydai. O kur ten lietuviai, rusai, lenkai, nieks nesaugo. Ir vienam, reiškia, iškilo klausimas. E, kaip šio klausė, sako, o kodėl, sako, jūs tik prie žydų stovit? Kodėl, sako, nestovit prie lietuvių, rusų, ten lenkų? A, sako, čia. Sako, tai koks lietuvis vienas bando iš podo išlipti, iš karto jį atgal savį traukia, žinai. O, taip, o žydai kaip? O žydas sako, jeigu nors vienas bando išlipti, visi jam padeda išlipti. Nu, savam padeda nu, mąstymo yra toks, kaip sakant, stilius visai kitas. Nors ir tie, ir tie pragarė, <laughs> supraskit. Bet ir pragarė, reiškia, žydų mąstymas biškitoks yra. Gal dėl to ir nemėgsta ne, žydų tautybės žmonių. Kažkoks tai pavydas. Pavydas e, kartais irgi yra sakoma apie lietuvius, kad va, E, namas dega, tai kaimynas ateina pasišilti rankų. Nu, kaip... <laughs> apie lietuvius tokio, bet tai čia galima taip kalbėti apie visas tautas. Kiekvienai tautoje įvairių žmonių yra. Bet anegdotai, kai tokie yra sukūrėmi, jie kaž, kažkokia turi tą tokia galbūt didesnė dalis tokių žmonių, kai tauto yra, tai sunku su dalia tautos jau. Tai va. Taigi energetinio vampyro ir aukos, sakykime, gyvenimas tai yra pragaras. O dabar pažiūrėkime savo gyvenimus. Kame mes gyvenam? Ar pragare? Ar rojuje? Nu, vidinė prasme. Vidinė prasme. Tai yra daugiau neišoriškai. Žmogus kartais gali gyventi labai išoriškai, neblogai, palyginus su kitais. Bet jis gyvena pragare, perkės būsenai, tokiam nelaimingas žmogus, laimės nėra. Ir nežino, ką daryti tiesiog. Niekaip išoriniais būdais e, nėra laimingas. Užsijima ten sveikų gyvenimo būdų, žalia valgystė, visą valgystę, vegetarianizmu, <laughs> ko, ko tik nori, tepa, geria, masažuoja kūną ir taip toliau. Kažkiek biški e, geriau pasijunta, bet po kiek laiko vėl viskas sugrįžta. Tai vad. Žmogus bando, bando išlipti, reiškia išoriniam priemonėm būti laimingas, bet niekaip taip ir neišlipa. Taigi, Tapti donoru tai yra pasirinkimas. Tai reiškia, kai žmogus, va toks kaip aš, turintis ir įdų, ir gerų savybių, ir kažkokių įpročių, kurių nežinau, net pats gal nepažįstu, visgi renkuosi, koks ten aš bebuvęs, <laughs> renkuosi gėri, šviesą, um, sąžinę, taip, tas va tokias vertybės, darybės vertybės aš pastatau kaip idealą kažkokį, tarkim, at, pažinti, kas yra ta meilė, tarkim, arba kosminė meilė, tiesa, arba kažkokius aukštus idealus, tokius pastatų, kurių galbūt neaišku, kad nepasieksiu aš jų. Labai mažai kas pažinęs yra, kas ta meilė per pilnai, aplamai yra nepažinė. Bet kai žmogus siekia nepasiekiamo idealo arba, sako, nori pažinti Dievą, nu tas Dievas kas yra? Tai yra ir yra, jis, jis yra meilė, jis yra ta tiesa, jis yra ta evoliucija, tie trys kosminiai principai, kaip mes sakom. Tai va toks aš žmogus su visais trūkumais, su vampyriniais gal kažkokiam savybėm be abejonės, irgi kažkur mes galbūt ir kaip energetiniai vampyrai elgiamės, visi tokie esam. Ir todėl visada mes kažkiek, va taip sąžininkai, save pasižiūrėjus, kažkur taip biški blogai jaučiamės. Nu kažkur, va taip biški, va, nei šiaip, nei taip pastovi, va. <clears throat> kai žmogus taip blogai jaučiasi, jis vat, kažką nori daryti. Ir jis deda pastangas, vienokias ar kitokias. Tai vad, kai aš šviesą pasirinku, aš pasirinku tokias pastangas, įimu tokias žinias, tokias praktikas, tokį bendravimą, kur aš išsigydau iš tų savybių, aš išmokstu e, jaustis harmoningai, e, donoriškai, gal, galvoti pradeda apie kitus, ką aš, kam aš galiu ką daryti, su kuo aš Ar aš turiu su kitais kažką pasidalinti? O ne vampyrišką tokį nagai į save lenkti. Man, man, mano. <laughs> Kaip man paimti, ką paimti. Ne? Taigi, mes visi čia turbūt renkamės tą vektorių aukštyn. Turim kažkokius tikslus, siekius, ir vienaip ar kitaip savaip, kaip mes tai va, suvokiam, suprantam iš savo tą sąmonės lygį, kokią mes esam, siekiame tų aukštesnių dalykų taip, kaip mes juos suprantam. Ir yra trys dalykai, kurie rodo, kad žmogus, uh, reiškia, yra donoras arba siekia būti donoru. Pirma savybė tai yra e, džiaugsmas širdyje. Džiaugsmas. Taigi, džiaugsmas. Dar galim parašyti laimė. Bet e, mano šitoj terminologijai lai, džiaugsmas yra tokia nepriežastinė būsena žmogaus. Džiaugsmas. Man toks kaip, kaip saulė va šviečia, jis tiesiog šviečia iš esmės savo. Taip. Džiaugsmas yra turitumo taip. O laimė yra, kai kažkas mane padaro laimingą, tarkim. Aš pamatau artimą žmogų, kurio galbūt nemačiau savaitę kokią. Man, lai, aš laimingas esu tada. Tai kai yra kažkas tai kitas. Šiaip tie abu dalykai labai geri yra. Bet e, nuo iš, iš, išorinių, tarkim, žmogus, kuris eina savęs pažinimo keliu, jis e, išmoksta nuo laimės nepriklausyti. Nu, kaip tai atrodo? Pavyzdžiui, nu, su loterija, pavyzdžiui. Nu, pavyzdys loterija. Nors aš nežaidžiu, turbūt ir jūs galbūt nežaidžiat, bet babach, reiškia, išlošė ten tūkstantį kokį eurų, sakykime. O, koks laimingas žmogus. Ir jis galvoja, kad vėl jam pasiseks. Nueina ir nebeišlošia. Laimės nėra nu jis nelaimingas ir laimės nėra. Laimė kaip ir priklausoma nuo išorės. Tai va žmogaus visgi stiprybė yra e, vidinėme džiaugsme, gebėjime būti džiaugsmingu, tai yra ta, tas džiaugsmas, tai nėra, tai galbūt kaip harmonija tokia jausmas. Harmonijos jausmas, kaip vidinis šviesos jausmas. Čia, kas praktikuojate rimtai maldą, jūs e, galite e, vidinių matymų matyti, kaip maldoj jūs, e, va, krūtinės vietoje, kur jūs telkia dėmesį, ten kaip ir tokia šviesa, kaupėsi šviesa, po to, reiškia, ta šviesa pripildo visą aurą. Aišku, eina taip, bet iš, iš esmės tai čia, arba kas meditaciją užsima, teisinga meditacija, tai reiškia, vertikalioji energija eina Reiškia, ir, ir viduj yra kaupėsi ta kaip vidinė saulė, kuri pripildo mus ir mes tampame, nu, tokie švie, šviesų žmonės. Ta tikrai to žodžio prasme. Yra tokia praktika, yra pabandykit, o e, Kronos gatvė einat ir pabandykit išoškit, nusišypsoti, vaidinti, kad viskas yra gerai. Garantuotų jūs pavargsit. O bet pabandykit, reiškia, vidų šipsuotis, o išoriškai būti susiraukus. Susiraukę. Taigi tokie. O vidų šipsuokitės. <laughs> pabandykit. Suokit, kad jūsų va, ten viduje slapta šipsena yra. Ir tada kas įvyks? Jūsų akis šipsuotis pradės. Iš jūsų akių pradės tokia šipsena akise šypsenas atsiras. Nors veidas specialiai dar taip susiraukit, nu, eksperimentuokite, jau kur nors einat. Vaikštot, kur nors vieni esate, aišku. Taigi, gebėjimas, džiaugsmas tai realiai yra ta energija, žmogaus energetika. O kaip jūs galite, pavyzdžiui, nustatyti savo energetinį potencialą, tai ant kiek jūs esate džiaugsmingi, Antiek toks, va tokia jūsų ir energetika yra. Jūsų ir mano irgi. Kažkas tai stabilaus, o laimė kažkas tai tokia, va, ateina išeina. O džiaugsmas yra kažkas tai biški daugiau. Taigi antras dalykas yra, tai yra e, meilė Čia turime omeny tiesiog meilę ne tame pačiame aukščiausiame, aišku, gali būti ir aukščiausiam lygmenį, kaip Kristaus meilė, kuris ten kosmosą mylėjo visą, visą žmonės, iki tiek, kad iki ten tūkstančių metų praėjo, iki šiol visi jaučia tą jo meilę. Jis kaip simbolis yra, jau mes jį koncentruojamės ir mes galim pajausti jo tą jėgą, tą apvalančią energiją. Meilė tai yra tiesiog, kai mes e, apie kitą galvojam daugiau negu apie save. Tai yra kaip ir, sakykim, atjauta. Nu, mes atjaučiam kitą žmogų. Mes jau nesmerkiam. Apie meilę yra irgi krikščionių Biblijoje parašyta ten. Paulius yra e, laišką korintiečiams parašęs apie meilę. Meilė kantri, neišduoda ir taip toliau, ir taip toliau. Tai yra tam tikra savybė, kai mes tiesiog išliekam ištikimi. Šiaip ištikimybė, va toks jausmas, irgi yra iš meilės. Pavyzdžiui, nu tai suduokit, nu būna šiais laikais irgi tų mokytojų, sakyčiau, Facebook'e diskusijos apie tos mokytojus čia buvo pas mus. Uh, pavyzdžiui, yra Vat, žmogus ištikimas yra taip, nu, pavyzdžiui, yra sielos, e, kurios ateina, e, yra žvaigždės sielos. Jos įsidega po kažkiek laiko ir žvaigždės siela prie savęs pradeda pritraukti e, kitas sielas, kurios artimos jo, jos vibracijai. Ir tos artimos sielos pradeda kaip ir suktis aplinkęs. Nu, tai yra žvaigždė, va, kaip Saulė žvaigždė yra planetas. Taip, analogas yra ir tarp žmonių, tarkim, kurie turi tokį potencialą, jie pritraukia ir, ir planeta sukasi aplink. Ir va ištikimybė yra. Ištikimybė šiaip labai retas jausmas arba reta savybė šiais laikais. Tai yra susijęta su meilė. O meilė tai yra magnetizmas. Meilė tai yra Ehm, tai, kas mus daro vieniu. Ir čia tokie, tarkim, išoriniai kažkokie tai dalykai nelabai veikia ir pasirodo, bėda yra ta, kad jeigu žvaigždė krenta, tai su visom planetom. Ir jų neišgelbėsi. Nes jie yra ištikimybė, iš tikrųjų. Su ištikimybė susijęti dalykai. Ir trečias dalykas tai yra išmintis. Išmintis tai tiesiog kartais meilė, kad neliktų tuo tokiu emociniu kažkokiu euforiniu užkrovu, tai išmintis ji tokį prablaivinimą duoda, <laughs> kartais meilė būna tokia ir auklėjamoji, tai yra per išmintį. Kaip ir su artimaisiais, taip ir su savim. Kartais savo irgi reikia į užpakalį spirti, kad pajudėti iš taško. Arba pas kažką ateiti, kad tau biški įspirtų. Ir tai yra dėsnis, impulso dėsnio veikimas. Spiris e, minkštą vietą, kad pajudėtų <laughs> iš taško. Tai ir, va, tai trys dalykai, e, daug maž, jeigu mumėse yra, nors, tarkim, pradžioje tai gali būti tik puk, truputį, žinai, tukš, Tukšt, va tokie kibirkštėlėm. Tai yra, tai nėra, tai yra, tai nėra. Bet jeigu mes koncentruosimės į tai, stiprinsim, reiškia, tai daugėja. Tai yra, kai mes šviesą pasirinkę esam taip savyje. Ir galų gale, reiškia, kažkuriam gražiam etape mes nušvintam pilnai. Tai yra nušvitimas, tai tam tikra būsena nuolatinė ir žmogus tiesiog yra natūralioj būsenoje, o ne kažkokia įsikalbėta. Taigi, donoras. Tai yra donoras, tai yra žmogus einantis dvasiniu keliu, bet kuriuo atveju. Dar ką reikia žinoti? Reikia žinoti apie tris, iš tikrųjų keturias energijas. Yra keturios energijos. Yra materialinė energija yra psichinė, yra mentalinė ir yra ketvirtas dvasinė. Ir labai greitai, trumpai, tiesiog materialinė energija tai yra mūsų materiali nusavybė. Tai yra, tai yra mūsų materialinė energija, už kurią mes sakom, čia yra mano. Nu, pirmiausia, kokia mūsų materialinė energija yra? Tai yra mano kūnas, taip. Paskui, nu ir kiti mano, mano, aš, mano, nu ką apčiuopti galime, ta materiali, materija. Ir pas kiekvieną iš mūsų yra skirtinga. Jie. Vieni geriau gyvena materialiai, kiti, biškai, kukliau gyvena. Ir tai yra žmogaus, sakykime, irgi, nu, vat, energija. Energija. Tačiau daug vertingesnė yra psichinė, emocinė, seksualinė energija už materialinę. Tai yra kažkas tokio, įsivaizduokit, yra taurė, graži taurė, bet jeigu joje nebus ko gerti, tai tu, kaip toj pasako yra, ne apie tą elniuką, kur ten, reiškia, auksą ten gamino su ten, paspirė ir auksas ten. Arba prie, bet ko prisilečia, viskas tampa auksu. Tokios pasakos yra, nu, viską ver, verčia materiją. Bet kai žmogus norėjo atsigerti, jis tik prisilietė prie vandens ir jis irgi tapo auksu ir jis tiesiog numirė. Taip kad šita energija yra kaip vanduo mums, gaivus vanduo. E, reiškia, jeigu jo mes turim, žmogus va toks žydė, ten viskas klesti žydį pasie. Psichinė energija irgi yra trijų kokybių, yra, nu, čia pagal jogos sistemą ten yra aistros, nu, tokia audringa psichinė energija, yra sustingusi, tamsi, sunki ir yra šviesi, skaisti, švari, tai yra satva, tamas, radžas. Bet į tai mes neįsim. Taip pat ir tai yra emocijų, žmogaus emocijų kokybės. Tai yra kaip žmogus, o pavyzdžiui, vat, vat yra žmonės, e, šalia kurių mums nu, smagu su jais pabendrauti. Bet jie tokie kažkokie, vat, tiesiog pabūnam šalia jų, su jais pabendravom kažkaip, gaunam kažkokius spalvų daugiau atsiranda, atrodo net kažkoks, sakykime, reiškia, vat, įkrova. Arba, pavyzdžiui, gali būti, suzokit, namai, materialinė energija, bet kai mes į tuos namus ateinam, mes tiesiog išgyjam juose, nu, kažkoks vat, geras vat, jausmas. Skaitasi namai, vat, kuriuos mes turim, būtas ar namas, tai būtent jis yra užpildytas nu, tų žmonių, kurie ten gyvena, ta psichinės energijos kokybė. Tai va. Ir tokiuose namuose, aišku, jeigu ten švari energija, skandalų nebūna jokių, o jeigu ten psichinė energija yra pažeista ir taip toliau, užteršta, nėra energijos apykaitos, tai ten, reiškia, mes grįžtam iš karto blogai pasijuntam, galim jausis ligoniais ir taip toliau. Tai va, užduokim klausimą, kokia yra mūsų namų energiją. Kaip jaučiamės, kaip jaučiasi mūsų artimieji namuose. Kaip vyras jaučiasi <laughs> grįžęs namo. Tai va. Ir Tai va čia praktiškai daug žmonių, va tai šitą vietą labai net sumaišo psichinę energiją su dvasinė. Tai yra ne tas pats. Vat, e, apie tai jums niekas neaiškins ne viename seminare, kad kuo skiriasi dvasinė energija nuo psichinės, nes realiai, vat, įsivaizduokit, kaip atrodo žmogus turintis daug psichinės energijos. Tai yra, uh, jūs ateinat pas ir viskas, reiškia, jums jau kaifas, jums jau euforija, jums jau gerai. Vat, e, kas čia pasakoja, nuvažiavo pas daktarą uh, Tarsunovą į Maskvą nuvažiavo, ligonis nuvažiavo, čia nusivilko. Tik į kabiną atėjo, reiškia, jaučia, kad sveikas, žinai. Viskas, sako, čia bolėjš, koms irgi, sveikas, žinai, jau. Tai atsiminė, kažką tenai parinko. Nu gerai, išėjo pro duris ir staiga, puk, puk, puk, puk, puk, vėl visas problemėlės susijėjo. tai gerai, kad jiems sudarė receptą, jis ten gydys. Aš nežinau, kaip jam sekėsi, bet, nu, tokia istorija. Bet tai čia galit patys. Aš pats, pavyzdžiui, pats irgi netgi galit pas tos medikus, net kurie mūsų paprasti tokie, va, tarkime, kuriuoji priima kažką tikrina, net, tarkim, jeigu žmogus e, turi tą palaiminimą dvasinį, būti to daktaro ar nu, gydytojo, tiesiog jau vien su jo bendravimas, tu jauti, kad pas tavę viskas tvarkosi. Sveikiau pasijunti. Kažkokia ramybė ateina. Tik čia yra ir energija mes kalbame išgyjimas. Bet e, tai nereiškia, kad paskui vėl mes norime vėl grįžti, grįžti, ne? pas tos daktariukus, o paskui, kaip pasakojo čia mūsų irgi, e, mes susiregistravom e, retavo miestelį pasitikrinti sveikatą, čia viską reikia. Ir pasakojo, kaip ten yra savo kliniką, žinai, ten ir, ir sako, kai ateina keli tokie, ai, mes pamatėm, kad toj klinikoje labai tokie linksmi darbuotojai. Jokauja tokie, žinai, taip malonus, taip keistai, šipsosi, žinai, taip keistai, <laughs> suprant iš gatvės, kad keistai, patenkinti tokie visi. Ir mes pasidžiaugiam, sakom, kaip čia taip visus. Na, sako, užtenka ateiti keliem. Arba vakare, jeigu ateitumėt vakare, po kelių klientų, tai būna kitaip vaizdelis, visi irzdu supykę. Tai va taip yra. Taigi psichinė energija labai vertinga yra ir tokia, kaip sakant, mes kartais ją palaikom kaip meilė, kad tai yra meilė. Yra žmonės, kurie skaito, kad meilė tai yra kažkokia kaip vien tik kažkoks jausmas, sakykime, geras jausmas kažkoks saugumo jausmas, kažkoks vaizdgyjimo jausmas, skausmo nebuvimas. Kad vien tik tai. Taip, meilėje ir psichinė energija dalyvauja, bet tai ne, meilė gali būti ir kitokia. Taigi, bet dar galingesnė yra už psichinę, tai yra mentalinė energija. Jeigu paimsim vieną vienetą materialinės energijos, tai va čia pridėkime dar tris nulius tai bus vienas vienetas psichinės energijos. Aš čia labai grubiai, kad suprasti. Įsivaizduojat, kiek turi būti materialinės <laughs> energijos, kad gauti, reiškia, nors vieną procentą, sakykime, psichinės švarios geros energijos. Tačiau tūkstantis psichinės energijos vienetų yra vienas vienetas mentalinės energijos. Ji yra daug sunkiau generuojama. Mentalinė energija tai yra žmogaus gebėjimas suprasti ir suvokti. O suvokimas veda galų gale į visišką žmogaus savirealizaciją. Per supratimą žmogus atsiveria dvasiniai energijai. Aš jums paaiškinsiu. Žiūrėkit, mat, Niekas gyvenime jums e, va, taip nebuvo, kad, pavyzdžiui, norit, kad užsiplanot kažkur važiuoti, kokį tai, pavyzdžiui, seminarą. Ir jūs jaučiate, jaučiate kažkokį įkvėpimą. O jums yra įkvėpimas ten nuvykti. Ir sėdate į mašiną važiuoti ir prasideda kliūtis. Nu, ten padangą nuleido, ten policininkas sustabdė, Ir jums, reiškia, važiuojant pradeda, reiškia, krist nuotaika, kas čia per ženklai, kas čia dabar yra, kodėl čia taip yra. Reiškia, jūs jaučiat nerimą, jau, jau nebe tas euforija kažkokia, wow, važiuoju į kažkokį tai ypatingą seminarą, kur aš kažką nu, at, gausiu arba patirsiu. <clears throat> Ir Ir tada, jeigu žmogus neturi mentalinės energijos, praktiškai jis gali ir sustoti, ir nebesiekti, ir nepasiekti. Valios jam neužtenka praeiti kliūtis. Šiaip tai kliūtis e, gali būti įvairius, yra tokia formulė. Galite savo viduje pakartoti. Tamsos, jeigu kliūtis, tai išnyksta, šviesos, jeigu kliūtis, tai pasilieka. Nu, viduje. Ir vėl dėkit pastangas. Bet tai čia yra toks kaip ir užaktyvinimas tam tikrų dvasinių energijų, kad atskirti. Nes, bet mentalinė energija, ji, va teisingo žinios praktiškai, va jeigu yra psichinė energija, e, va trijų kokybių, tai yra šviesi, e, aistringa ir tamsi, sąstingio energija. Tai dėka žinių e, energija yra apvaloma. Tai yra mes žinių turim tik pukšt lašelių žinių ir mes psichinę energiją tvarkomės. Tai tos paskaitos šitos yra nukreiptos į žinias. Bet aišku, paskui bus ir praktikos, aišku, tai apima visą. Bet mano paskaitos paprastai <laughs> nukreiptos į mentalinę energiją. Tai yra žmonės, kurie vysto savo mentalinę energiją. O mentalinė energija, žiūrėkit, jeigu gaunate žinių rimtų, ehm, visada tos žinios pradeda judinti reikalus. Jeigu, reiškia, atsakomybė yra. Reiškia, pradeda judinti, va, tarkim, jos pradeda materializuotis labai nemaloniai. A, žmogus paskui sako, geriau nežinočiau. Man geriau nežinot, palauk, kas šiandien taip sakė. Čia buvo tokia situacija a, nesakysiu kas, bet irgi ten buvo apie sveikatą. Savo gal reikia pasitikrinti, nu, ten, pažiūrėti gal akmenų, kur yra, žinai, kur nors. Nesako. Man geriau nežinoti, sako. Nuosakau, žmogus sąmoningai pasirinko. Jiem geriau, ger, yra geriau jaustis. Va tai va, žmogus va, su psichiniu, jis nori tiesiog geriau jaustis. O kai sužinos, kad koks nors ten kur nors akmenėlis koks yra, tai jam paskui nei mėgoti, nei vėl, jis, ta prasme, žinios šitos jam nebeduoda jam gyventi, jis turės kažką tai daryti, suprantat, <laughs> keist gyvenimą, keist įpročius ir taip toliau. Matot, kiek nepatogumų žinios sukelia. Kaip ten ir sakoma, žinios reiškia transformaciją. Viskas. Žinios, tikros žinios, lygų transformacija o kas čia, e, Trotskis, ne, gyvenimo transformacija, kaip ten vadina, ar panašiai, Dimitrijaus Trotskis. Nu. Ir dabar žiūrėkit, dvasinė energija. Dvasinė energija yra prilyginama įtampai. Nu, pavyzdžiui, turi įtampą kokią elementas, kiek ten, 5 vatus ar kiek ten, kokius ten turi įtampą, reiškia, elektrinė yra, atominė elektrinė. Nu, įtampos lygiai yra. Tai yra žmogaus, tarkim, siela, va tos savybės, džiaugsmas, meilė, išmintis, tai yra būtent e, siela, kai veikia, tai kad jame yra ta, e, <laughs> aš esu saliginai, elektros kažkokia tai įtampa, kaip lemputė tokia yra. Jos dėka, reiškia, dvasinė energija, labai įdomiai veikia dvasinė energija. Kai žmogus ją akcentuojasi, dirba su ją, pas jį natūraliai vystosi visos, valosi visos energijos. Tvarkosi materialiniai reikalai. Reiškia, psichinė, emocinė valosi. Mentalinė, mentalinė energija būna nešvari. Visos šiuklės valosi. Mentalinė šiuklės valosi. Tai žmogus, reiškia, nu tai, o iš kur mes galim gauti dvasinės energijos? Kas turit minčių, kaip mes galim gauti. Pirmiausia, mūsų siela yra dvasinė energija. Kiekvienas va, turim kažkiek. Bet mes ją turim išgeneruoti, ta prasme, vystyti savo sielą. Tai yra saliginai e, siela, nu čia irgi toks saliginiai tokie palyginimai yra, yra jauna siela, yra paauglė siela, yra brandi siela ir sena siela. Išmintinga. Taip, reiškia, sielą turim, Vat jauna siela sako, kam tokių seminarų čia reikia? Aš bijau, nereikia. Ką jums neužtenka taip gyventi?